Jakin spominje se u Kur'ani Kerimu na oko dvadesetak mjesta na mnoge razne načine pa tako Allah subhanahu wa ta'ala jeqin je učinio osobinom vjernika. Allah subhanahu wa ta'ala jeqin je učinio osobinom vjernika, vjernik je nezamisliv bez jeqina. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala odmah na početku svoje plemenite uzvišene knjige, Alif Lam Mim, ذَلِكَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِي هُدًا لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون ألف لاميم doista ta uzvišena knjiga od početka do kraja u nju nema ma baš nimalo sumnje, ona kao takva upustvo je bogobojaznim vjernicima, onima koji vjeruju u gajb, ono što je skriveno od njihovih očiju, a obavješteno je o tome u Kur'anu i sunnetu, koji obavljaju namazi, koji od onoga čime ih Allah subhanahu wa ta'ala od lijepog obskrbljuje, oni to udjeljuju, oni koji vjeruju ono što je objavljeno tebi o Muhammede i oni koji vjeruju ono što je objavljeno prije tebe i koji su u ahiret, koji su u ahiret ubijeđeni. Također kaže Allah subhanahu wa ta'ala Alif lam mim tilka ayatul kitabil hakim hudan wa rahmatan lil muhsinin alladine yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. Alif lam mim doista su to ajeti mudre knjige koja je upustvo, milost za dobročinitelje, dobre vjernike, oni koji obavljaju namaz, uspostavljaju namaz, izdvajaju zekat i koji su koji su u ahiret ubijeđeni. Ulaika ala hudem rabbihim wa ulaika humul muflihun. To su oni koji su na oputi svoga gospodara i koji će zasigurno uspjeti. Dragi brate, muslimano i sestro muslimanko, kada se vjernici opisuju nekom osobinom, kao što je konkretno ovdje sa jeqinom, Allah subhanahu wa ta'ala opisuje vjernike sa jeqinom, to znači da se ta osobina obavezno mora naći kod njih, kod vjernika. Jer Allah subhanahu wa ta'ala ne spominje uz iman, ne veže za iman osim ono što je vađib, što je obaveza ostvariti i ne negira iman. Ne negira iman osim sa ostavljanjem nečega što je obaveza, obaveza imati pri sebi. Također Allah subhanahu wa ta'ala obavještava u svojoj knjizi da ajete koje je objavio svojim vjerovjesnicima i poslanicima i ajete koje je dao u kosmosu, u nama i oko nas i pored očiglednosti, jasnoće, preciznosti, ljepote i veličine tih Allahovih ajeta, ipak od njih se ne okorištavaju osim vjernici. Od takvih ajeta pouku ne uzimaju osim vjernici koji nose vjeru s ubjeđenjem kaže Allah subhanahu wa ta'ala wa fi khalqikum wa ma yabuthu min دَابَّةٍ آيَاتُ liqaumi يُقِنُونَ Doista u vašem stvaranju i u svemu onome što se kreće po zemlji, doista su u tome ajeti dokazi, međutim za narod koji je ubjeđen. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala هَذَا wa hudan wa rahmatan liqaumi يُقِنُونَ Doista su ovo očigledna znamenja za sve ljude, svi ljudi ih uviđaju, spoznaju, međutim uputa su i milost samo za narod koji je ubjeđen. Dobro, šta je to jekin? Jekin kojeg je uzvišeni Allah učinio svojstvom iskrenih vjernika i za koje je rekao da onaj koji se ne opiše takvom osobinom, tom osobinom, tim svojstvem, svojstvom, kod koga se ne nađe osobina jekina, takav će biti uskraćen pouke iz kuranskih ajeta, uskraćen upute i milosti. Kažu islamski učenjaci, jeqin se sastoji iz dva dijela. Jeqin se sastoji iz dva dijela. Prvi dio, jasno, sigurno znanje. Jasno, sigurno, vjerodostojno, ispravno znanje iz kitaba i sunneta uslijed kojeg nestaje svaka sumnja, svaka nedomica, svako kolebanje. Dakle, nema jakina, nema jakina bez znanja, nema jakina, nema ubjeđenja bez šarijatskog znanja, ispravnog vjerodostojnog znanja. I onaj koji tvrdi da je ubjeđen u neki šarijatski propis, onaj koji tvrdi da ima nekakav stav, onaj koji tvrdi da ima ubjeđenje, a uopće ne poznaje šarijetski propis, uopće ne poznaje kako doći do tog stava, taj griješi i samo sebe ulaž, samo sebe ulažu tjerava. Zatim drugi dio, dakle prvi dio, nemojmo zaboraviti jasno, sigurno, ispravno, vjerodostojno znanje iz kitaba i sunneta. I drugi dio koji se mora naći da bi vjernik imao jeklin, jeste ispunjenje, vjernikova srca tim znanjem, da to znanje, ispravno vjerodostojno znanje, ispuni vjernikovo srce, da obvlada njime, pa njegove riječi, njegova dijela, njegove radnje, pokret i razmišljanja, sve to biva u skladu sa znanjem koje nosi. Ne može se desiti da poznaje, da ima šerijetsko znanje, nosi sa sobom informacija da ga vidite da potpuno nešto drugačije radi. Ne. Stoga, vrlo lahko možemo zaključiti u kakvom se belaju mnogi nalaze. Možemo naći brojne muslimane, na primjer, možemo naći brojne muslimane da vjeruju u postojanje dženneta i vatre, džahnema. Naučili su, upoznali se o tome kroz Kur'an i hadise Allahova poslanika, alihi salatu wasalam, međutim njihova dijela nisu u skladu s tim vjerovanjem. Zašto? Zbog toga što to ispravno šerijatsko znanje nije ispunilo njihova srca, odnosno što takve osobe slabog su ubjeđenja, ubjeđenja u ahiret. Ukoliko se kod čovjeka nađe šerijatsko znanje, šerijatsko ispravno vjerodostojno znanje koje ispuni njegovo srce, pa iz takvog srca uslijede komande za rađenje dobrih dijela, takav čovjek će biti muqin, onaj koji je ubjeđen. Stoga je šeholislam Ibn Taymiyyah alih je rahmetullahi rekao, jekin je čvrsto nastanjivanje znanja u srcu, nakon kojeg srce biva potpuno smireno. Šta je jekin? Jekin je čvrsto nastanjivanje ispravnog znanja u srcu, nakon kojeg srce biva potpuno smireno, potpuno smireno na tom, na tom znanju. Ibn Qajim alihi rahmetullahi rekao je prelijepe riječi. Allahu akbar. Rekao je prelijepe riječi. ali jekinu ruhu amalil kulub التي هي روح أعمال الجوارح اليقين روح أعمال القلوب التي هي روح أعمال الجوارح يقين يسرج ديلا سرca يقين يسرج srčanih ibadeta koji su opet srž tjelesnih ibadeta. Jakin je srž srčanih ibadeta, srčanih dijela koja su opet srž tjelesnih ibadeta. Tjelesnim ibadetima čovjeka mogu i drugi mimo njega upravljati, jeli tako, mogu ga prisiljavati da čini određena djela i slično. Također osoba vrlo lahko, vrlo lahko, i koliko je danas takvi, osoba vrlo lahko može tjelesne ibadete bez ikakve tegobe činiti među drugim ljudima, među drugim muslimanima. Zar na takav način nisu postupali licemjeri u Medini? Zar nisu dolazili i klanjali namaz iza Allahovog poslanika alihi salatu wasalam? Naprotiv, izlazili su s vjerovjesnikom alihi salatu wasalam u bitke. Udjeljivali sadaku među ljudima. Zašto? Zato što takva djela vrlo lahko mogu se činiti, ali tako, bez problema. Međutim, što se tiče njihovih srca i srčanih ibadeta, uzvišeni Allah je posvjedočio da se u njihovim srcima nalazi, nalazi merad, nalazi bolest, koje se oni nisu htjeli riješiti. Nisu pokušavali se riješiti te bolesti. Kada god bi se jedni s drugima sastajali, jačaja, jačali bi i gajili bi tu svoju bolest, pa im je Allah subhanahu wa ta'ala i povećao, povećao tu bolest. Zato pogledajte riječi. Pogledajte uzvišene, prelijepe riječi Allaha dželle Đalla kada govori o faraonu. وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًا Oni su porekli ta znamenja s kojima je došao Musa alaihi salatu wasalam. Zbog čega? Iz oholosti i nadmenosti, željom da provode svoje nasilje i dalje zemljom, ali su im duše bile ubijeđene u njih. Duše su bile ubijeđene u ta znamenja da je s njima došao od Allaha subhanahu wa ta'ala. Dakle, čovjek vrlo lahko može upravljati svojim tjelesnim dijelima, radnjama, hoće li nešto potvrditi ili ne, hoće li nešto uraditi ili ne, međutim ono što se nađe u njegovom srcu, počesto on time, počesto on time ne može upravljati. Jakin je, draga moja braćo i cijenine sestre, jedna od najvećih Allahovih blagodati koje je dao svome robu. I ko bude lišen ove blagodati, lišen je svakog dobra. Bilježi imam Ahmed, imam Nesai, Ibn Mađe, al Humeidi, Ibn Hibban i Buharija u Edebol Mufradu od Eusata, Ibn Ismaila, Ibn Eusata, da je čuo Ebu Bekra, radi Allahu anha. Kako godinu dana nakon smrti Allahovog poslanika, alaihi salatu wasalam, kaže na Mimberu, kaže, ustao je pred nama Allahov poslanik, alaihi salatu wasalam, prvi dan na ovom mimberu. Ustao je pred nama Allaho poslanik alihi sallam. Prvi dan, sjećam se, prvi dan kada je ustao na ovom mimberu. Zatim je Abu Bekr radijallahu talan zaplakao. Zatim rekao, citira riječi Allahov poslanika alihi salatu wasalam, na vama je da budete iskreni, jer je iskrenost uz dobročinstvo, a to dvoje se nalaze u džennetu. I dobro se čuvajte laži, jer je doista laž uz razvrat, a to dvoje u vatri. Molite Allaha za el-afije. Molite Allaha za el-afije, za zdravlje, jer doista, pratite, kaže Allahu poslanik alaihi salatu wasalam, jer doista nikome nije dato ništa bolje nakon jekina od zdravlja. Dakle, čovjeku što je najbolje dato jeste jekin kaže Allahu poslanik alaihi salavcom, doista nije dato nikome ništa bolje nakon jakina od zdravlja. Nemojte prekidati veze jedni s drugima, ne okrećite se jedni od drugih i ne zavidite jedni drugima, već o Allahovi robovi budite braća. I Hafiz Al-Iraqi, alaihi rahmatullah, ocijenio je ovaj hadis dobrim, dok je šeha Ahmed Shakir, alaihi rahmatullah, ocijenio vjerodostojnim. Ibn Ethir u svome dijelu An-Nihaje, kaže da se pod riječju zdravlje u ovom hadisu El Afije misli na zdravlje od bolesti i iskušenja, dok učenjak El Qari u svome dijelu El Mirqat kaže da se pod tim, pod El Afije, zdravljem, dakle spomenutim u hadisu, da se misli da čovjek bude zdrav u vjeri, da ne bude iskušan u vjeri i da bude zdrav u tijelu, da ne bude iskušan bolestima. Zbog veličine ove blagodati, zbog veličine blagodati jekina, Allahov poslanik alaihi salatu wasalam često bi učio dovu kako bi postigao jeqin on i njegovi ashabi. Kako bi im Allah subhanahu wa ta'ala dao jeqina njemu i njegovim ashabima. Bilježi imam Tirmizi, Hakim, Ibn Sunni, u svome dijelu Amelu lijevim vol lejle, Ibn al Mubarak u Zuhdu, od Ibn Omera radijallahu ta'ala anhuma, da je rekao, rijetko bi Allahov poslanik alaihi salatu wasalam ustajao sa skupa iz međlisa a da ne bi dovio ovim riječima za svoje ashabe. Vama dobro poznata dova. Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bihi baynana wa bayna ma'sik. Gospodaru podari nam strahopoštovanja prema tebi, straha prema tebi koje će se ispriječiti između nas i griješenja prema tebi. Wa min ta'atike ma tuballighuna bihi jannatak i podari nam pokornosti da budemo pokorni tebi zbog kojeg će, ćemo ako Bog da ući u tvoje džennete. Wa min al-yaqini ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا الله بأسمائنا وأبصارنا ما أحييتنا do kraja, do kraja dove. I gospodaru podari nam jaqina zbog kojeg će nam svi dunjalučki musibeti, problemi, tegobe, teškoće postati sitni i beznačajni. I daj nam da, dokle god smo živi, uživamo u našim očima i našim ušima, našem oku i našem uhu. Bilježi Ibn Abi Dunja u svome dijelu o jekinu da bi Ebu Bekr Asidik radijallahu talan često dovio, u dovi govorio Allahumme hebli imanen wa mu'afatan wa niyya. Gospodaru moj, podari mi imana, jaqina, zdravlja i iskrenog, iskrenog nijeta. Amir ibn Ubejd, rahimahullahu ta'ala, je rekao, putovao sam u dubokoj noći, jedno veče, kasno, pa sam iza sebe čuo nekoga, mislim da je to bio al ahnaf čuo sam ga kako kaže, Allahume hebli, jaqinen, tuhovinu alejje musibati dunja gospodaru moj podari mi jakina zbog kojeg će svi musibeti na dunjalku postati mi sitni i beznačajni. Stoga Allahov poslanik alihi salatu wasalam, Allahov poslanik alihi salatu wasalam kada je upitan o najboljem, najdražem dijelu Allahu subhanahu wa ta'ala, dijelu koje Allah subhanahu wa ta'ala najviše voli rekao je imanun la šekefi. Imanun la šekefi. Čvrst iman u kojem nema nimalo sumnje. Čvrst iman koji se ne može poljuljati. Jeli? Čovjek, ukoliko bude lišen jekina, njegov život će se pretvoriti u tegobu, patnju. Dočim, bude li njegovo srce ispunjeno jekinom, ubjeđenjem, uživaće na dunjaluku prije najvećeg uživanja na ahiretu. Wallah, Wallah ila vim. Dunjalučke nedaće i problemi postaće mu blagodati zbog vjerovanja i ubjeđenja u svoga gospodara Allaha subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Ibn al Qajim alihi rahmetullah kada govori o poljima jeqina, mjestima jeqina, gdje dakle jeqin neobhodan, kaže, ha, kaže, jeqin je vezan za cijelu vjeru. Jeqin je potreban u cijeloj vjeri. Za svaki segment u vjeri jakin je usko vezan. Pa, dragi moji brate, plementajcina sestro, prije svega, prije svega, neophodna je, neophodan nam je jakin ubjeđenje kod šerijatskih naredbi. Kod šerijatskih naredbi onoga što Allah subhanahu wa ta'ala naredi ili naredi njegov poslanik Muhammed alihi salatu wasalam. Svejedno, da li se te naredbe odnosila, odnosile na naša dijela srca ili na naše tjelesne, tjelesne ibadete. Šta znači da imaš jekin u šerijatskim naredbama. Kako ostvariti jekin u šerijatskim naredbama? Ha? Pa kažu islamski učenjaci, oni koji se bave odgojem srca, kažu prije svega moraš prihvatiti da su one te naredbe od Allaha subhanahu wa ta'ala. Ono što čuješ iz Kur'ana Kerima i sunneta, vjerodostinog sunneta Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam, da to prihvatiš, da su te naredbe došle od Allaha subhanahu wa ta'ala i da ne slušaš sumnjivce, one koji sumnjiče, pa vas da se pitaju, a morali se to, a je li to doista tako ili ne. Dakle, da vjeruješ da su te naredbe od Allaha subhanahu wa ta'ala da ne slušaš one koji sumnjiče, već ukoliko kod tebe dokaz bude jasan i vjerodostojan, na tebi je, na tebi je da ga i prihvatiš. I na tebi je da budeš ubijeđen da je to put koji vodi do Allahovog zadovoljstva i njegovog dženeta. Nema drugog puta budeš li se tako ponašao, budeš li imao takvo vjerovanje i ubjeđenje, zasigurno ćete takvo vjerovanje i ubjeđenje i postaknuti na rad. Zasigurno. Ima ljudi, na'udhu billahi ta'ala, koji su navikli da stalno žive u sumnji i nedomici. Kada god nešto rade, pitaju se jesu li dobro uradili. Pa ćete naći takve ljude, sahat, dva ili više, abdeste se. Po nekoliko sati se kupaju i slično. Navikli da stalno žive u sumnji i nedomice. Ne znaju kako, šta, je li ovako ili onako takvo stanje, takvo stanje ne smije da bude pri vjerniku. Vjernik se mora riješiti takvog stanja. Vjernik kada mu dođe nešto iz Allahove knjige ili vjerodostinog sunneta, Allahovog poslanika alihi salatu wasalam na njemu je da bude ubijeđen da je to Allahova vjera, da je to Allahov šerijat s kojim je Allah subhanahu wa ta'ala jedino zadovoljen. Zatim kako biti ubijeđen po pitanju šerijatskih naredbi nakon prihvatanja, da radiš, nakon što prihvatiš, predaš se je Allahove naredbi i kaže šta naredba dolazi od moga gospodara, čujem i pokoravam se, pokoravam se, da radiš koliko možeš, da sve svoje mogućnosti iscrpiš u sprovođenju onoga što ti je Allah naredio, čak i onoga što ti je Allah subhanahu wa ta'ala preporučio. Zatim, ne samo da uradiš, ne samo da uradiš i da se, kao što većina, dobar dio muslimana kaže, odužiš. Ne. Vjernik iskreni vjernik koji sigurno postojano korača do Allahova zadovoljstva i njegovih dženneta, na ahiretu vjernik prihvata Allahove naredbe, radi po njima i raduje se, raduje se njima. Dakle, brate muslimanu, sestro muslimanko, da bi bila ubjeđena i da bi bio ubjeđen u Allahove naredbe, od tebe se traži da se raduješ kada činiš dobro djelo. Da se raduješ što ti Allah omogućio da činiš to djelo. Da ti ne bude briga da se odužiš i da što prije završiš s obavezom, već je na tebi da odgojiš svoju dušu, da kada činiš neko dobro djelo da uživaš u njemu. Da si presretan. Ima ljudi koji ustrajavaju u obavljanju, dakle, Allahu ih naredbi. Pa kada ih pitaš, muezzin, muezzin, uči poziva na namaz, odaziva se, odlazi, obavlja namaz, vraća se, kada ga pitaš zbog čega, odlazi, kaže, to je šariatska obaveza, Allah nam je to propisao i neobhodno je da to izvršavamo. Međutim, od iskrenog vjernika, čije je srce ispunjeno ubjeđenjem, jekinom, od iskrenog vjernika čuješ kako kaže u ovome je slast život moga srca. U ovome je uživanje za mene i ja bez toga ne mogu. Ja bez toga ne mogu. Zbog toga bi, a, dobro vam poznato, Allahu poslanik alihi salatu islam govorio, erihna biha ja bilal, erihna biha ja bilal, odmori nas namazom o bilale. Stoga, nakon obaveze koju nam je Allah subhanahu wa ta'ala propisao, kada je obavimo, provjerimo svoje srce, dragi brate i sestro. Kada obavimo neku obavezu koju nam je Allah subhanahu wa ta'ala propisao, ispitajmo svoje srce. Provjerimo svoje srce. Da li smo nakon obavljene te obaveze povećali svoj iman, osjetili slast imana u tom dijelu ili smo ga samo to dijelo formalno obavili. Priveli kraju, ni sami ne znamo kako, samo da se, samo da se odužimo. Zbog toga, Allahu poslanik alihi salatu sam na mnogim mjestima, kod mnogih dijela, divi se svojim vjernicima, divi se svojim sljedbenicima, divi se onome koji ostaje i iščekuje naredni namaz nakon obavljenog propisanog namaza. Zašto? Zato što ga želja za dobrim dijelima, slast i uživanje u tim dobrim dijelima postiće na svetu. Zatim također, neophodan je jakin kod šarijatskih zabrana. Kod šarijatskih zabrana jakin je neophodan ono što nam Allah subhanahu wa ta'ala zabrani, što zabrani Allahu poslanika alihi salatu wasalam, u to moramo imati ubjeđenje. Kako ćemo ostvariti jeqin, ubjeđenje kod šarijatskih zabrana? Prije svega, prihvatanje tih zabrana. Prihvatanje tih zabrana, potvrđivanje da je to Allah subhanahu wa ta'ala zabranio i neslušanje sumnjivaca. Treba da ti je, dragi brate, dosta to što je neku stvar strogo zabranio Allah subhanahu wa ta'ala ili je strogo zabranio ili je strogo zabranio Allahov poslanik alejhi salatu vesselam stoga ne razmišljaj ne dvoumi se oko toga već to prihvati kao strogo zabranjenim i gotovo zatim vjeruj da sve ono što ti Allah subhanahu wa ta'ala zabranio ono što ti Allah subhanahu wa ta'ala zabranio zabranio je radi tvoje koristi onaj koji ima koristi od ostavljanja zabranjenog jesi ti. Vjernik ne smije misliti da mu je Allah subhanahu wa ta'ala nešto zabranio od dobra kako on to dobro ne bi postigao. Nikako. Sve što nam je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio, zabranio nam je zato što je u činjenju toga šteta za nas. U ostavljanju toga korist je sigurno za nas. Zatim, od jekina kod šerijatskih zabrana jeste i žaljenje, tugovanje, strah ukoliko se počini grijeh. Ako te šeitan prevari, navede da učiniš grijeh, treba da žališ, da tuguješ, da strahuješ zbog tog počinjenog, počinjenog grijeha. Da požuriš sa teubom. Da požuriš, da požuriš sa teubom. Također, dobro se čuvaj hile, dosjetke, kako da na indirektan način dođeš do onoga što ti je zabranjeno. Ima ljudi koji ne čine zabranjeno, ha? direktno, međutim indirektno ga čine. Ima ljudi koji priželjkuju da čine zabranjeno. Sve to dolazi zbog slabog objeđenja. Ako im se ukaže prilika, učinit će, učinit će to loše. Zatim dobro se čuvaj, udalji se maksimalno od ovakvog ponašanja. Kakvog ponašanja? Ne dopusti sebi, ne dopusti sebi da tragaš kada ti se kaže i ukaže, upozori na neku Allahovu zabranu, da ideš da tragaš za, onom, za onim koji će ti dozvoliti, koji će ti reći da to nije strogo zabranjeno, da ima izlaza, da to dakle nije zabranjeno tebi. Dobro se čuvaj toga. Dobro se čuvaj toga. I danas možemo vidjeti kako se brojni muslimani čak i oni koji sjede na halkama gdje se govori o šerijatskom znanju. Poigravaju sa Allahovim propisima. Poigravaju sa Allahovim granicama. Koliko je danas i koliko tajnih brakova sklopljenih na neispravan način. Poigravaju se sa ženskim spolnim organima. Kao da muslimanske kćeri nisu vrijedne. Kao da muslimanska čast nimalo nije vrijedna koliko i koliko danas se ljudi poigravaju sa razvodom braka, sa talakom. Koliko ima braće da je svojim suprugama dalo nebrojeno mnogo, nebrojeno mnogo razvoda talaka. I kada ih pitaš zbog čega i kada ih pitaš da li poznaju da nakon trećeg razvoda nema više života među njima, oni kažu bili smo u srđbi, bili smo pod cihrom ili slično. Traže sebi opravdanja. Traže sebi opravdanja, Allah najbolje zna da posle žive, da posle žive u haramu. Koliko se danas i koliko i koliko čak i učeni ljudi poigravaju sa hul'om, sa hul'om, sa sporazumnim razvodom braka, pa nagovaraju i daju savjete, načine kako da se žena otkupi od svoga muža zato što on možda ne nosi bradu, zato što on možda nije njegov sjedbenik, ne sluša njegova predavanja, nije na njegovom tariku, nije na njegovom putu, podučava je da bi se ona razvela od njega i udala za njegovog sljedbenika. Allahul Mustan. Ako ne znaju ljudi, zna Allah. Allah subhanahu wa ta'ala koji sve čuje, sve vidi. Čuje nas dok govorimo ove riječi, vidi naša stanja u kojima se nalazimo, naša mjesta gdje sjedimo. Allah subhanahu wa ta'ala sve to vidi. Ne dolikuje muslimanu da se poigrava. Već vjernik musliman mora da krene putem putem jakina, objeđenja. Zatim traži se od nas vjernika da imamo jakina kazivanjima o prošlim narodima, pokornim i nepokornim, Allahovim sunnetima, zakonima, po pitanju pokornih i po pitanju nepokornih. Šta se to dogodilo jednima, šta drugima? Trebamo imati jekina ubjeđenja, ukazivanja o džennetu i džehennemu, kazivanja o predznacima sudnjeg dana. U, dakle, trebamo imati jakina, ukazivanju, jeli, o sudnjem danu i mnogim, mnogim drugim kazivanjima. Kako ćemo imati jakina u tome svemu? Prije svega na vjerniku je da sva ta kazivanja prihvati i vjeruje da su ona istinita. Jesu li došla u Kur'an i Kerimu ili u vjerodostinom sunnetu Allahovog poslanika, ali ih i salucam na nama je da vjerujemo u to da vjerujemo da su se ili dogodila ili će se dogoditi. Zatim da razmišljamo o ovim kazivanjima i dokazima Allaha subhanahu wa ta'la u njima, da iščitavamo i proučavamo te ta kazivanja toliko da dođemo na takav stepen kao da ih gledamo pred sobom. Da proučavamo ta kazivanja kada Allah subhanahu wa ta'la u svojoj knjizi govori o sudnjem danu i onome što će se desiti na sudnjem danu kada govori o preznacima koji će se desiti prije sudnjeg dana, kada govori o džennetu, džehennemu, da proučavamo, iščitavamo, vraćamo se na tefsire, komentare tih Allahu i subhanahu ta'ala uzvišenih riječi, kako bismo došli na stepen, taj stepen kao da ih gledamo pred sobom. Kao što su ashabi rekli, vama dobro poznat hadis, kao što su ashabi rekli Allahom poslaniku, alaihi salatu wasalam, Allahu poslaniće, u istinu kada budemo kod tebe, i ti nam govoriš o džennetu, govoriš nam o vatri, mi se nalazimo u takvom stanju kao da ih gledamo svojim očima. Stoga su, stoga su pojedini islamski učinjaci rekli prelijepe riječi. Allahu ekber. Rekli su prelijepe riječi. Pa kažu, jakinom se gleda ahiret. Jakinom se gleda ahiret. Kao što se okom gleda ovaj svijet. Allahu ekber kao što vjernik svojim očima gleda ovaj svijet isto tako jekinom, čvrstim objeđenjem, čvrstim imanom gleda ahiret. Kada čita Allahove riječi, kada čita riječi Allahovog poslanika alihi salatu wasalam vjerodostveno zabilježene u hadijskim zbirkama, kao da sve to gleda svojim očima. Zbog čega? Zbog, zbog svog jekina, zbog ove ogromne blagodati. I probaj, dragi brate, sestro muslimanko, makar jedan put, makar jedan put, dok čitaš Allahov govor, Kur'an i Kerim, ili hadise Allahovog poslanika, alaihi salatu wasalam, probaj da ih ne čitaš samo svojim usnama, već ih čitaj svojim srcem. Stani, razmišljaj o proučenim ajetima, pročitanim hadisima, koji govore o džennetu i džennetskim uživanjima, ili džehennemu i patnjama u njemu, tako mi Allah. Tako mi Allaha džela dželaluhu, tvoje stanje neće biti isto kao pri. Tvoje imansko stanje neće biti ni nalik stanju prije učenja Kur'ana i razmišljanja o njemu. Srce ima da ti poleti. Srce će ti letjeti. I nakon toga, zasigurno ni tvoja djela neće više biti ista. Zasigurno će tvoja djela biti bolja, ljepša i brojnija. Zatim, neophodno je da imamo jekina, ubjeđenja, prilikom tegoba i iskušenja. Kad nas nađu tegobe, iskušenja, neophodno je da imamo jakina objeđenja tada. Kako ostvariti jakin u takvim situacijama, u takvim momentima, prije svega? Prije svega, dragi brate i sestro, da vjerujemo da je naš gospodar Allah Jalla Jalaluhu, uzvišeni Allah, najmilostiviji prema nama. Allah subhanahu wa ta'ala je najmilostiviji. Pa se dobro čuvajmo da se ne srdimo na Allahu odredbu dobro se čuvajmo, da ne shvatimo iskušenja koja nas zadese kao odnos neprijatelja prema neprijatelju, već ga shvatimo kao odnos milostivog, najmilostivijeg prema svome robu. Allahu akbar. Dobro nam je poznat hadis u kojem se spominje da je došlo roblje Allahovom poslaniku alaihi salatu wasalam. Pa među tim robljem bila je jedna žena koja je izlazila, ulazila, izlazila, ulazila, dakle, u safove iskupljenih muškaraca i žena. Tražila je nekoga. Nije se uopće osvrtala kakav će biti njihov ishod. Šta će se desiti s njima? Ona je čas ušla u jedan saf, čas u drugi, čas u treći, ponovo se vraćala. Nije se uopće obazirala kakva će biti presuda za njih izrečena. Zatim, Allahu poslanika alihi salatu sam njegove ashabi sve to posmatraju. I molio bih majke da malo, dakle, okrenu svoja srca. Allahu poslanika alihi salatu wasalam i ashabi sve to posmatraju. Gledaju, za kim traga ta žena? Pa je na kraju došla do malog djeteta. Do svoga malog djeteta. I pazite, ljudi iskupljeni, muškarci, žene, nikoga se ne stidi nikoga se ne stidi. Nakon što je našla to svoje čedo, malo dijete, za koje se plašila. Privila ga je na svoje grudi i podojila ga pred svima. Nikoga se nije stidila. I kaže Allah, poslanik alaihi salatu wasalam, nakon što je to sve vidio, pita svoje iskupljene ashabe koji također gledaju, pita, šta mislite? Da li bi ova žena bacila ovo svoje dijete u vatru? a u stanju je da to učini. Da li bi bacila? Pa bi rekli nikako Allaho poslaniće. A sahabi su rekli nikako Allaho poslaniće. Pa kaže Allaho poslanik alaihi salatu wasalam Lallahu arhamu bi ibadihi min hadihi bi valediha. U istinu, zasigurno, zasigurno, zasigurno. Allah je milostiviji prema svojim robovima od ove žene prema svome djetetu. Allahu ekber. Allahu ekber. Pa kada te pogodite gobe, iskušenja, nedaće, onda to shvati kao odnos svog milostivog gospodara prema tebi. Dobro, ako je Allah subhanahu wa ta'ala milostiv, zašto nam daje ta iskušenja? Zašto nam daje, propisuje ta iskušenja? Pređimo na to pitanje. Allah subhanahu wa ta'ala daje nam iskušenja, daje nam te gobe, daje nam nedaće, opet zbog našeg dobra sve nam to daje zbog našeg dobra, kako bi se, kako bismo se mi okitili strpljenjem za kojeg Allah subhanahu wa ta'ala posebno nagrađuje. Innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighayri hisab. Doista samo strpljivi će biti bez računa nagrađeni. Allah ti subhanahu wa ta'ala daje iskušenja da bi podigao tvoje stepene, da bi obrisao tvoje grijehe, kako bi ti, brate muslimano i sestro muslimanko, putem tih iskušenja, dostigao, postigao stepene u džennetu koje inače ne možeš postići svojim dijelima. Dakle, u svim iskušenjima, tegobama, nedaćama za tebe, brate muslimano, sestro muslimanko, budete li strpljivi, budete li ubijeđeni, očekivali nagradu od Allaha subhanahu wa ta'ala, saborali na svemu tome, samo za tebe je dobro u svemu tome. I također, da bismo imali jakin u iskušenjima, od nas se traži da budemo strpljivi, zadovoljni Allahom odredbom i da očekujemo nagradu kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa shodno ovome rečenom, shodno ovome rečenom, možemo i provjeriti svoj jakin. Možemo provjeriti jesmo li ubijeđeni ili ne. Dakle, te određene situacije u, kojim, u kojima svaka osoba, sve jedan od nas, može uvidjeti i zaključiti ima li jakina pri sebi ili ne. Od tih situacija jesu. Dakle, sljedeće, telba pokajanje. Pokajanje osoba kod koje je prisutan jakin, ubjeđenje, kada pogriješi prema Allahu subhanahu wa ta'ala, učini grijeh. Kullu bani Adam hatta wa khayru hatta ina tawabun, sve jedan čovjek, sve jedan Ademov sin je grešnik, a najbolji grešnici jesu oni koji se kaju, kako kaže Allahu poslanik alaihi salu samu hadisu, pa kada takva osoba kod koje je prisutan jakin, čije srce ispunjeno jakinom, kada pogriješi bez imalo dvoumljenja, bez imalo dvoumljenja, žuri da se pokaje, žuri da se pokaje i vrati svome gospodaru, jer je ubijeđen da će ga uzvišeni Allah obračunavati i za malo, i za veliko, i za dobro, i za loše. Dok onaj, čije je jekin slab, ili ga nema, njegovo srce treba probuditi vazom, treba probuditi nježnim riječima, treba mu spominjati i spominjati primjere ranijih generacija kako bi se njegovo srce pokrenulo i učinilo teubu svome gospodaru. Nekima od njih Haman treba i dokazati da trebaju da se pokaju za dotično djelo, da su učinili grijeh, treba im dokazati, ne smatraju to grijehom. S nekima od njih moraš se družiti i družiti duže vremena, ne bili se oni pokajali za dotično djelo i ostavili ga. Poneki od njih obećaju da će se pokajati, ali se to nikada ne desi. Ali se to nikada ne desi. Poneki se dvoume kada je riječ o pokajanju, o tubi, hoće li izgubiti svoje staro društvo, kako se priviknuti na novo krene jedan korak naprijed, dva nazad i sve tako. Međutim, kod onih, kod kojih se upotpuni jakin, čije srce ispuni jakin, ubjeđenje u Allaha subhanahu wa ta'ala i njegove riječi, takvi se ne osvrću ni na koga. Njihova briga samo je Allahovo zadovoljstvo, pa ih nije potrebno ubjeđivati i dokazivati im da se trebaju pokajati, nisu im potrebne nježne i blage riječi i dugotrajno druženje s njima. Zatim, kako je prethodilo, svoj jakin možemo ispitati u iskušenjima i nedaćama. Većina ljudi, doista, svjedoci smo, imaju lijep govor o strpljenju, o čvrstini, postojanosti, o vjerovanju, u nagradu koju Allah subhanahu wa ta'ala daje svojim strpljivim robovima na drugom svijetu. Međutim, kada oni zapadnu, kada oni zapadnu iskušenja, nedaće, da uznemire se, pokolebaju, gube postojanost i strpljenje, možda poneki od njih i ne budu zadovoljni Allahom odredbom da nas Allah sačuva svega toga dok vjernici koji nose u sebi istinsko objeđenje u Allahu odredbu, kada ih iskušenje snađe, oni se strpe na njemu, zadovoljni su Allahom odredbom i očekuju nagradu za to. Znaju za riječi Allaha subhanahu wa ta'ala وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا صَابَتْهُمْ مُسِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِلَيْهِ رَاجُونَ Obradu i strpljive, recim da budu radosni, oni kada ih pogodi kakav musibet, kakva nedaća, oni samo kažu mi smo Allahovi i Allahu se vraćamo. Zatim, svoj jakin, svoje ubjeđenje možemo dobro ispitati u stanju potrebe. Kada se nađemo u potrebi za nečim. Ukoliko osoba ima potrebu kod nekoga od ljudi, potrebna je i metka ili ima neku drugu dunjančku potrebu, u tome ona može i kako da ispita svoj jakin, svoje ubjeđenje. Hoće li se vezati za ljude? hoće li svoje srce vezati za njih, okrenuti se njima, kako bi došla do onoga čega je potrebna, kako bi ispunila svoju potrebu ili će svoje srce okrenuti i vezati samo za uzvišenog Allaha, ispunili mu ljudi dotičnu potrebu ili ne. Zatim blagostanje. Blagostanje. U blagostanju i te kako možemo ispitati svoj jakin, svoje ubjeđenje. Zašto? Zato što ima ljudi, kada postanu bogati, prestaju s praktikovanjem vjere prestaju biti zahvalni Allahu. Kažu ovo smo stekli svojim rukama i svojim znanjem ili naslijedili smo ovo od naših predaka. Zaboravljaju na Allaha. Zaboravljaju da je Allah vladar svih vladara, onaj u čijim se rukama sve nalazi dok vjernik koji nosi istinsko ubjeđenje u sebi zahvalan je Allahu subhanahu wa ta'ala u makakvoj situaciji se našao. Putevi i načini postizanja jekina kako da postignemo objeđenje o imanu, kako da živimo, uživamo i odgajamo se u jekinu, objeđenju. Prije svega, dragi brate musliman, sestro muslimanko, trebamo znati da je postojanost, ustrajnost naša u vjeri u Allahim subhanahu wa ta'ala rukama. Stoga je na svakom vjerniku da pribjegava Allahu subhanahu wa ta'ala, da ga iskreno moli za potpuni iman, za čvrsto objeđenje koji se ne može, koji se ne može poljuljati. Zatim, nakon ovoga, vjernik bi trebao da posegne za ostalim putevima i načinima, načinima postizanja jakina, a od njih su od njih su znanje. Od njih su znanje. Traženje šerijatskog znanja. Traženje šerijatskog znanja i rad po njemu. Nema jakina, nema ubjeđenja, nema imana, čvrstog imana, postojanog imana, ustrajavanja u imanu bez znanja, šarijetskog znanja. Kome se svidjelo ili ne svidjelo? Ko htio prihvatiti ili ne htio? Ako neko misli da može biti postojan u vjeri bez poznavanja Kur'ana, bez poznavanja sunneta Allahov poslanika alihi salatu wasalam, onako kako su ih praktikovali i tumačili ashabi, tabijini tabi tabini naše prve generacije ne kao proba, ali neće daleko stići. Da bi bio postojan u svome imanu, da bi njegovo srce bilo ispunjeno jakinom objeđenjem, zasigurno mora tragati za šerijatskim znanjem. Pojedini iz prvih generacija iz Selefu Saliha govorili bi El ilmu je sta'miluke, wal jakinu juđemiluke. El ilmu je sta'miluke, wal jakinu juđemiluke. Znanje koje stekneš, tražit će od tebe da radiš po njemu. Tražit će da te iskoristi, da radiš po njemu. A ono što će te najviše natjerati da uradiš, ono što će uljepšati tvoja dijela, dakle učinit ćeš ta dijela zbog čega? Zbog jekina. Budeš li imao jekina, jekin će uljepšati tvoja dijela. Pa vjernik čini dobra dijela, udjeljuje svoj imetak, naprotiv iz svoga imetka udjeljuje ono što je najdraže. Zašto? Zato što je bolan ubijeđen u nagradu čvrsto je ubijeđen u nagradu koju mu je Allah subhanahu wa ta'ala obećao. Prvo je naučio, stekao znanje o dobrim dijelima, zatim se to znanje toliko usadilo u njegovim prsima da je postao ubijeđen. Ha? Kada se pozove da udjeli na Allahom subhanahu wa ta'ala putu, on udjeljuje. On udjeljuje kao da svojim očima gleda kako njegova sadaka raste i raste i raste, narasta u veličinu brda Uhud, kako je došlo u hadisima Allahov poslanika, alihi salatu wasalam. Od stvari koje izgrađuju jekin, doprinose vjernikovom ubjeđenju, jeste i odbacivanje smutnji, odbacivanje sumnji, nejasnoća, vesvesa, svakakvih razmišljanja, koja zasigurno slabe jekin ubjeđenje. Pa vjernik neće čitati sumnjive knjige, neće se raspravljati s onima koji nose sa sobom sumnje i nejasnoće, riječi i govore bez jasnih i vjerodostojnih dokaza, bez jasnih i vjerodostojnih tumačenja prvih generacija, bez jasnih i vjerodostojnih, potpuno jasnih i sigurnih tumačenja današnje priznate i poznate uleme, kome se svidjelo ili ne svidjelo, neće ulaziti na svakakve internet stranice koje nose sa sobom smutnje, nejasnoće, šubhe, ne smije vjernik svoje srce izložiti strelicama ovakvih osoba, čije sumnje i nejasnoće, draga braćo i sestre, olahko ulaze u srca, ali i tekako teško izlaze. Sumnje takvih olahko ulaze u srca, ali i tekako teško izlaze. Od stvari koje doprinose jekinu jeste i čvrsta odluka za činjenje dijela radi Allahova subhanahu wa ta'ala zadovoljstva. Vjernik odlučuje da radi dijelo samo radi Allaha subhanahu wa ta'ala čvrsto vjerujući u nagradu Allaha subhanahu wa ta'ala. Ukoliko bude sjedio, pa računao, koliko će dati u sadaku, koliko će mu ostati, šta će zaraditi, šta će izgubiti, koliko vremena provesti u činjenju nekog dijela. Ako se pokaje i prihvati čvrsto vjere Islama, počne praktikovati Islam kako treba, šta će dobiti, šta će izgubiti, hoće li ili neće imati prijatelje i slično, šta će reći njegovi roditelji, šta će reći komšiluk, sredina, zajednica u kojoj živi, takav bude li sjedio i o svemu tome razmišljao, takav neće ni činiti djela. Ili će ih činiti vrlo malo. Stoga su islamski učinjaci jeli, rekli, briga za činjenjem dobrih dijela postiče jeli, na čvrstu odluku, a čvrsta odluka doprinosi jekinu, doprinosi jekinu, a jekin doprinosi, doprinosi bogatstvu, odnosno činjenju ogromnih dijela. Od stvari koje doprinose jekinu jeste jeste i klonjenje zabranjenih stvari. Klonjenje zabranjenih stvari i strasti i prohtjeva udjela udjela duše. Ibn Qajim alihi rahmetullah, islamski autoritet, kaže osnova bogobojaznosti jeste u klonjenju zabranjenog, odnosno suprostavljanju nefsu, onome na što duša postiče, pa ukoliko onoliko koliko se vjernici budu suprostavljali svome nefsu, onoliko koliko se vjernici budu suprostavljali svome nefsu, svojoj duši, toliko će i postići, toliko će i postići jekina. Također, ono što doprinosi izgradnji ove nama prijeko potrebne osobine, jeste razmišljanje o dokazima putem kojih neminovno dolazimo do jekina ubjeđenja. Većinu stvari, složit se, koje poznajemo na ovom svijetu, koje su vezane za ovaj svijet, u njih smo ubijeđeni, zato što smo ih ili vidjeli, ili osjetili, ili razmišljali o njima, zatim došli do jasnog, sigurnog zaključka. Isto tako po pitanju vjere trebamo se upoznati s dokazima koji postiču na iman, na dobra djela, razmatrati ih, proučiti, poslušati komentare, doći do objeđenja u njih, a opet se sve ovo vraća jeli, na traženje šerijatskog znanja. Zatim, Plodovi i koristi je kina. Plodovi i koristi objeđenja. Zasigurno osoba koja dostigne stepen jakina, ubjeđenja, vjernik u čije srce uđe jakin, čije srce ispuni jakin, čije srce postane ubjeđeno, zasigurno njegovo srce ispunjava se nurom, svjetlom, biva osvjetljeno, iz njega izlaze sumnje i nejasnoće, srce biva smireno, živi u rahatluku, iz njega odlaze brige, tegobe, tuge, jadikovanja, žalošćenje. Srce se ispunjava ljubavi prema Allahu subhanahu wa ta'ala, strahom samo od njega, djela djelaluhu, zadovoljstvom samo sa Allahom subhanahu wa ta'ala, zahvalnošću samo njemu subhanahu wa ta'ala, jedinim oslanjanjem na njega, iskrenim povratku samo njemu, Allahu subhanahu wa ta'ala, tako da jekin zasigurno, kako kaže Ibn Qaim, alaihi rahmetullahu medarđu salikinu, obuhvata sva dijela srca, obuhvata sva dijela srca i postiče, postiče na njih. Stoga je Ibn Taymiyyah alaihi rahmetullah, šehhul islam Ibn Taymiyyah alaihi rahmetullah je rekao, doista na dunjaluku postoji džennet i onaj koji ne uđe u njega, taj neće ući ni u džennet na ahiretu. Doista na dunjaluku postoji džennet. Ko ne uđe u taj džennet na dunjaluku, taj neće ući ni u džennet na ahiretu. Govorio bi Alih rahmetullah, šta mi mogu moji neprijatelji? Šta mi mogu moji neprijatelji? Moj džennet, moja bašta džennetska nalaze se u mojim prsima. Sa mnom su gdje god da idem. Ne odvajaju se od mene. Ako me zatvore, to je za mene osama sa Allahom subhanahu wa ta'ala. Ako me ubiju, pa to je za mene šehadet, dok ako me protjeraju iz moje zemlje, to će za mene biti turizam. Dok je bio zatočen, dok je bio zatočen u tamnici, govorio bi, subhanallah, pogledajte jekina, ubjeđenja i čvrstog imana. Govorio bi, kada bih ovu tamnicu napunio zlatom, ne bih se mogao zahvaliti za ovu blagodat onima koji su bili razlog moga zatvaranja. Allahu akbar. Kada bih ovu tamnicu mogao napuniti zlatom, ne bih se mogao zahvaliti onima koji su me strpali u zatvor. Ibn al-Qaim alaihrahmetullah je rekao također prelijepe riječi istinski zatočenik jeste onaj čije srce bude zatvoreno od Allaha. Istinski zatvorenik jeste onaj čije srce bude zatvoreno od Allaha subhanahu wa ta'ala, njegove spoznaje i činjenja ibadeta samo njemu. Istinski zarobljenik jeste onaj koga zarobi njegove strasti i odvedu ga od Allaha subhanahu wa ta'ala. Zatim od plodova i koristi jeqina jeste uputa i uspjeh i na dunjaluku i na ahiretu, kako o tome Allah subhanahu wa ta'ala govori na početku sura Al-Bekare, jeli, u četvrtom i petom kuranskom ajtu sura al baqara Zatim oni koji su ubijeđeni uzimaju pouku iz Allahovih ajeta kako je prethodilo. O fil ardi ayatu lil muqinin, a na zemlji se nalaze dokazi, međutim za koga lil Dakle, ovaj lam je za ihtisas, za posebnost. Samo za one koji imaju objeđenje. Zatim, jakin doprinose istrpljenju. Fasbir, inna wa'ada Allahi haq, wala jastahifenneke alladine la yuqinun. A ti, o vjerovjesniče, ti se strpi. Doista, Allahovo obećanje je istina. I neka te ne zaplaše oni koji nemaju ubjeđenja. Oni koji nemaju ubjeđenja, oni vas da od nečega strahuju, zato ti nemoj biti takav, već ti ustraj, znaj da je Allahovo obećanje istina. Jekin doprinosi zadovoljstvu. Jekin doprinosi zadovoljstvu. Ma asabe min musibetin illa bi idnillah. Wa Vome min billah jehdi kalbe. A nema jednog musibeta, nema nijednog tego, nijedne tegobe, nijednog musibeta, E, musibe belaja ne da će da vas pogodi a da to nije sa dozvolom Allaha subhanahu wa ta'ala a onaj koji vjeruje u Allaha Allah upućuje njegovo srce kaže Ibn Mesud radijallahu ta'ala riječ je o nevjerniku kojeg pogodi neka nedaća pa on zna da je ta nedaća od Allaha subhanahu wa ta'ala bude zadovoljan i preda se tome Ibn Kajma alihram tola kaže na ovo zato srce ne može biti upućeno ne može biti zadovoljno i predano osim sa jekinom. Osim sa jekinom. Od plodova i koristi jekina jeste i to. Jeste i to da ne i goba kod potpuno ubijeđenog vjernika postaju blagodati. Ne daće problemi, tegobe, iskušenja kod iskrenog vjernika, potpuno ubijeđenog vjernika postaju blagodati. Čuli smo prethodne riječi Ibn Taymiye, rahimahullahu ta'ala, kako se ne bi mogao zahvaliti na blagodati zatvora kada bi napunio tamnicu zlatom. Također poznato nam je da je i mimo zatvora prolazio kroz mnoga druga iskušenja, ali i pored toga njegov učenik Ibnul Kajim Alih Rahmatullah je rekao tako mi Allaha. Tako mi Allaha, nisam vidio nekoga da je živio ljepšim životom od njega, od šehol Islama Ibn Taymiyyah Alih Rahmatullah i pored svega što ga je snalazilo. Sufjan Ibn Ujejne alihi rahmetullahi je rekao onaj koji ne bude nedaće smatrao blagodatima, taj ne može biti pronisljivi vjernik. Onaj koji nedaće ne bude ubrajao blagodati, taj ne može biti pronicljivi vjernik. Od blagodati jakina objeđenja jeste i telekul, istinsko oslanjanje samo na Allaha subhanahu wa ta'ala. Kaže uzvišeni, uh, فتوكل على الله إنك على الحق المبين ti se osloni samo na Allaha subhanahu wa ta'ala. Zašto? Zato što si ti doista na jasnom ubeđenju Kaže Ibn Qajm alaih rahmatullah, al-haq ovdje jeste jaqin, ubeđenje Jaqin sa strpljenjem zajedno doprinosi vođstvu u vjeri. Nema vođstva u vjeri. Nema povođenja za tobom osim bez strpljenja i jaqina Budeš li strpljiv na sprovođenju Allahovih naredbi i ubijeđen u Allahovu pomoć, Allahovu podršku, Allahovo obećanje, ako Bog da bićeš od imama u vjeri. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُقِنُونَ Mi smo od njih činili imame, vođe, nakon što se povodili za našim naredbama, bili strpljivi i u naše ajete ubijeđeni. Jakin postiče vjernika na ustrajnost u dobrim dijelima. Pa ubijeđeni vjernik, onaj koji je ubijeđen, da se ne varamo, onaj koji je ubijeđen, taj i biva ustrajen u Allahove vjeri. Taj ne malaksava, taj ne popušta. Također, jakin je jedan od razloga postojanosti pred neprijateljima. I dobro vam je poznat primjer i često spominjan primjer Musa i njegovog naroda kada ih je sustigao faraon sa svojom svitom i svojom vojskom kako stoji u pojedinim predanjima oko 600.000 vojske je bilo uz faraona kada su sustigli Musa i njegov narod narod je rekao inna la mudrakun gotovo je stigli su nas završeno je s nama pobiće nas Musa alihi salatu eslam na takve njihove riječi uzvratio je kella inna ma'a rabbi se Nikako, doista je sa mnom moj gospodar. On će mi ukazati na pravi put. U riječima Selefo Saliha nalazimo da dijela učinjena iz jakina, iz ubjeđenja, mnogo su teška. Kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Babu pa Darla radijallahu ta'ala je rekao dobra dijela ili dobro dijelo, makoliko bilo malo, bilo malo kao zrno gorušice, međutim učinjeno od bogobojaznog, ubijeđenog groba, bolje je teže od brda dijela kojeg učine umišljene osobe sobom. Šta je suprotno jakinu? Šta ga poništava? Čega se trebamo maksimalno čuvati? Vezanje srca za nekog drugog mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Okretanje ka nekome drugom. Selef je rekao prelijepe riječi – kako spomni Ibn Kajma alaihi rahmetullah u svome vrijednom dijelu Ravudatul Muhibbin, bašće zaljubljenih. Rekao je Selef, zabranjeno je da osjeti miris jekina onome srcu koje traži smiraj uz nekoga drugog mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Zabranjeno je da osjeti miris jekina ubjeđenja onom srcu koje traži smiraj uz nekoga drugog mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Zabranjen je dolazak svjetlu u ono srce u kojem se nalazi nešto što Allah subhanahu wa ta'ala prezire. Zatim, ono čega se trebamo čuvati i što narušava ubjeđenje i jeklin, jesu sumnje, nejasnoće, vesvese koje slabe vjernika na putu pridržavanja pravog puta. I što se tiče primjera Allahu i subhanahu wa ta'ala iskrenih vjernika, ubjeđenih u njega, subhanahu wa ta'ala, takvi primjeri su Takvi primjer su brojni i budući da smo mnogo uzeli vremena, jedan od njih, prelijepi primjer, tako snažan, tako poučan i pun poruka i pouka za nas, primjer kojeg vas da trebamo imati pred svojim očima, jesu riječi La tahzen, la tahzen, inna Allah ma'na. La tahzen, in Allah mana. Ne žalosti se, ne tuguj, doista je Allah s nama. Ove prelijepe riječi, pune snage, izrekao je Allahov poslanik alihi salatu wasalam u pećini kada je bio sa svojim vjernim drugom, Ebu Bekrom Siddikom radijallahu an, a nevjernici bili na samom ulazu u pećinu. Ove prelijepe riječi, Allahov poslanik alihi salatu wasalam izrekao je odlučno, potpuno ubijeđen u Allahovu pomoć, Allahovu podršku. La tahzan, inna Allahe ma'ana, ne žalosti se, ne tuguj, doista je Allah s nama. Pa brate musliman, sestro muslimanko, sve dok je Allah s nama, zbog čega tugovanje? Sve dok je Allah s nama, zbog čega strahovanje? Sve dok je Allah s nama, zbog čega klonulost i posustajanje? Budi smiren, postojan na uputi, budi čvrstog ubjeđenja jer Allah je s nama. Nećemo biti savladani, nećemo biti poraženi, nećemo biti ostavljeni, ne gubimo nadu, jer Allah je s nama. Zar da neko bude snažniji od nas? Zar da nečije srce bude bolje iskrenije od nas, našeg srca? Zar da neko bude na boljem putu od Allahova puta na kojem se nalazimo mi? Zar da neko bude bolje prošlosti i budućnosti od nas? Kako kad je Allah s nama? kako li su samo slabi naši neprijatelji, kako li su poniženi naši protivnici, kako li su prezreni oni koji se bore protiv nas, kako da ne, kada je Allah s nama, ne zaboravite, mi smo najbrojniji, najsnažniji, najvisočiji, jer Allah je s nama. Odbaci, brate, brige od sebe, ne strahuj i ne tuguj, Allah je s nama, uspravi svoju glavu, smiri svoje osjećaje, smiri svoje srce, jer Allah je s nama, raduj se pobjedi, očekuj je i pogledaj, jer Allah je s nama, la tahzen, inna Allahe mana. Ne tuguj, ne žalosti se, doista je Allah s nama. Allaha subhanahu wa ta'ala, našeg uzvišenog gospodara, koji nas vidi u čemu se nalazimo i koji sluša naše riječi koje govorimo, molim ga subhanahu wa ta'ala njegovim najuzvišenim imenom koji kada se doziva on Allah subhanahu wa ta'ala se odaziva, kojim kada se traži od njega, on Allah subhanahu wa ta'ala daruje. Molimo ga subhanahu wa ta'ala našeg uzvišenog gospodara da nam podari iskrenosti i bogobojaznosti koji će biti pregrada između nas i griješenja prema njemu subhanahu wa ta'ala. Molimo ga subhanahu wa ta'ala da nas učvrsti u pokornosti njemu koja će biti razlog za dobivanje Allahove milosti i ulaska u džennet. Molimo ga subhanahu wa ta'ala da nam podari jeqina, ubjeđenja s kojim će svi naši dunjalučki problemi postati sitni i beznačajni. Molimo te, gospodaru naš, da dunjaluk ne učiniš našom brigom i težnjom. Molimo te da nas sačuvaš loše završci na dunjalku i ahiretu. Gospodaru naš, ne ostavi nam ni jedan grijeh, a da nam ga ti ne oprostiš. Ne ostavi među nama večeras ni jednog bolesnog, a da ga ti ne izličiš. Ne ostavi među nama nikog iskušanog, a da ga ti ne pomogneš. Ne ostavi gospodaru naš među nama nikoga na stramputici, a da ga ti ne uputiš na pravi put. I ne ostavi ni jednog našeg umrlog, a da mu se ti, gospodaru naš, ne smiluješ. Molimo te da svakog onog koji naređuje na dobro i odvraća od zla, postojanim učiniš. Molimo te da nas učiniš od onih koji žude samo za tobom i od onih čije će se žudnje ispuniti. Molimo te da nas učiniš od onih koji se okreću samo tebi i samo tebe dozivaju, pa im se ti odazivaš. Molimo te da nas učiniš od onih koji se oslanjaju samo na tebe i ti si im dovoljan i divali si im ti zaštitnik i pomagač. Molimo te, gospodaru naš, da nas učiniš od onih koji traže samo tvoju blizinu, koji traže samo tvoju blizinu, pa da nas, inša Allahu Teala, i postaviš u svoju blizinu. Utječemo ti se od dove koja se ne prima, od duše koja se ne može zasititi, od znanja koje ne koristi i od oka koje ne plače. Allahu naš, ja rabbe dal djelali vel ikram, ja hayu ja qayyum, doista si ti onaj koji mnogo prašta, koji voli da oprašta, pa te molimo da nam i oprostiš. Gospodaru naš, oprosti našim majkama i našim očevima, smiluj im se, pređi im preko njihovih loših dijela, lijepo ih primi, kaborimo svijetli i prostranim učini gospodaru naš, primi od nas, doista si ti onaj koji sve čuje i sve zna i primi naše pokajanje, doista si ti onaj koji prima pokajanje i koji je milostiv, usmrti nas kao muslimane, tebi iskrene i pokorne robove i priključi nas vjerovjesnicima, iskrenim šehidima i dobrim, predivno li su oni društvo kojem se nadamo, pa te molimo da dozvoliš da se naše nade i ostvare.